bizikletak denendako egeski eskuragaji eta ugirik. Hori da departamentoaren helburua amiku zen hasi begi duen esperimentazioarekin. Begoita mag mila euro inguru inbertituz zazpi bizikleta berezi erosi dituzte. nogi zuzenduak diren jaiten dauku Laurence Polik departamentuko teknikariak. Nous avons acheté des vélos euh, adaptés pour des personnes ayant euh, des difficultés de motricité ou des difficultés d'équilibre, des handicaps cognitifs qui peuvent générer des, des problèmes d'équilibre. Alors ils sont tous différents parce que tous adaptés à des types de handicaps euh, variés. Urte batez, est eramanen dute bilekutan bizikletak utziz. Saint Elizabeth bizitokian eta iziritzeko kirolosasun etxean. Ideia da ikustea bilpen egiten alden bizikleta hori eta zer diren zailtasunak eta zer jobetzen alden. Hasteko, Saint Elizabeth Zahar zuzendaria segur da hobekuntza bat izanen dela. Dan letan, l'idee Ideia da, animatzaileek, eta zendako ez, erizainek, pazientekin beste momentu batzuen pasatzeko parada ukan dezaten. Artatze momentuetatik kanpo, piknikatu, bizikleta egin, erizainetaz niz, baina guretako ere balio du, eguneroko tasunetik kanpo diren momentu batzuen partekatzeko. Eta familiek ere, biztan dena, erabiltzen alko dit. usted. Bizikletaren balorizazio hori proiektu oroko jago batean sartzen da, amikusen bizikletaren erabilpena sustatu nahi baitute autetxiek. Anmari Brute departamentuko autetxia. Bizikleta jaun urteetan nahi ukandugu deblopatu eta haigira bizimugiekin proiektu hori dela hiru urte eta hola dugu diru haukan bideak iteko eta berriz iteko. Trenbidean inendu eh, bide bat bizikleta bizikleten dako, eta ari gira arrainatzen, huai uh, eh, helduan eh, ilaitetan uh, eh, inendugu Dona Pauleko uh, bidea aizitze hartio, eta gio beste urtetan inendu arbodi, hola joa itelanko gira, saliseat uh, bizikletan. Uh. Departamentuko lehen experimentazioa baldin bada elbahitu eta adinekoen dako, biarnon ere antzeko proiektu bate muntatzeko sedea dute, la rean